السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وبينز watukufu وإسلام وإسلام baada ya kumshukuru Allah jalla waala na vile vile kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunaendelea na kutaja aqida ya ahli sunnati wal jamaa kama vile ambavyo wametuelezea wanawazuoni wetu miongoni mwa aqida za ahli sunnati wal jamaa ya kwamba wa innal qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin minhu badaa wa ilayhi yaud ni kwamba Qur'an ni maneno ya Allah tabaraka wa taala wala si kiumbe Qur'an ni kalamullah wala si kiumbe ah, kuna baadhi ya madhahib ya aqida waitakidi ya kwamba Qur'ani ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasema ya kwamba Allah aliumba hayo maneno akayaweka katika lauhul mahfuz kwa hiyo ni kiumbe na kauli kama hii ni kauli batil kwa sababu ukisema Qur'ani ni kiumbe cha Allah tabaraka wa taala yastalzimu an yakuna Allah makhluqa aidan italazimika kwamba pia Allah awe nani ni kiumbe kwa hiyo Allah yeye si kiumbe na yale maneno yake aliyoyasema pia siyo kiumbe zimekuja dalili nyingi katika Qur'ani kuonyesha kwamba Qur'ani ni kalamullahi jalla wa ala hata ukiingia katika taarifu ya qurani katika vitabu vimetaja alquranu huwa kalamu kalamullah Qur'ani ni maneno ya Allah jalla wa ala almunazzalu yaliyoteremshwa ala sayyidina Muhammad kwa bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam biwasitati Jibril alayhi salam kwa kupitia nani Jibril alayhi salam almabduu bisurati alfatiha Qur'an yenyewe ambayo yaanzwa na suratul Fatiha almukhtatamu bisurati an-nas na inaishilia na suratu an hii ndio taarifu mukhtasari ya Qur'an al-Karim wengine wakaendelea kuengeza hapo ndani al-mu'jiz kalamullahi al-mu'jiz ni maneno ya Mwenyezi Mungu yenye ushindi bimaana ajaza al arab wa ghayruhum an ya'tu bimithlihi ya kwamba waarabu na wasiokuwa waarabu walishindwa kuleta mfano wa Qur'an wakaambiwa leteni mfano wa Qur'ani wakashindwa basi sura kumi tu pia wakashindwa basi sura moja fa'tu bi surati min mithlihi tena wad'u shuhada shuhadaakum kuntum sadiqin namlete hao washirikina wenu hao miungu yenu msaidiane nao wote mlete hata sura moja tu katika Qur'an wakashindwa kwa hiyo kuongezea katika hii taarifu ya Qur'an ni kalamullahi mu'jiz ay bimaana ajaza alarabu wa ghayruhum an ya'tu bimithli Qur'ani yenye ushindi ambayo imeshinda wengi kuleta mfano wa Qur'an mpaka leo hakuna mtu atakayejitokeza aseme yeye atafanya nini atatunga Qur'ani yake lazima itakwenda kinyume na hii Qur'ani ambayo iliyo ni sahihi japokuwa kuna wengine huamini ya kwamba Qur'ani hii tuliyoko nayo sio ile iliyotoka kwa mtume Muhammad SAW wasema bali imebadilishwa nao ni mashia hadahumullah ila alislam shia wanaitakidi ya kwamba hii Qur'ani tuliyoko nayo sio ile Qur'ani sahihi iliyotoka kwa Allah jalla wa ala kwa sababu kama tunavyojua misingi ile ambayo ilitumika katika kukusanya Qur'an na nini paka ikawa kamili ikatufikia leo hii wao wanapinga wakisema kwamba huko kina Umar na Abubakar walibadilisha vitu kwa sababu wao ni ma maadui wa Abubakar na Umar na nani na Uthman radhiallahu anhu lakini itikadi yetu sisi kama ahlusunnati waljamaa Qur'an hadha huwa alquran sahih alladhi indana hii Qur'ani tuliyoko nayo sisi ndio Qur'ani sahihi wala hakuna Qur'ani nyingine sahihi isipokuwa hii kama hiyo yenu ambayo mnajua ni sahihi mwasema ilifichwa au imebadilishwa hii kwa hiyo nyinyi mnayo sahihi ileteni tuione ileteni tu tuione lakini pia hivyo hivyo hatutoikubali kwa sababu hii Qur'an tuliyoko nayo imekuja kukubalika na ulimwengu mzima na ni mutawatir si kitu ambacho kimekuwa kimepokelewa na mtu mmoja umma baada umma kwa hiyo ni Qur'an tukufu ambayo ni kalamullah maneno ya Allah jalla wa ala ghairu makhluq wala hayajaumbwa haya maneno yeye mwenyewe Allah ametamka yeye mwenyewe قال قال تعالى سمع الله تكوف وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع يسمع ايش كلام الله ikiwa kuna mmoja katika washirikina amekutaka kuwa jirani na, na wewe ambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam istajaraka faajiru atakakuwa jirani na wewe karibu na wewe mweke awe jirani na wewe kwa sababu gani hatta yasma kalam Allah mpaka asikie maneno ya nani ya Allah ambayo nini hiyo Qur'an imeitwa ni kalamu la azza wa jal Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala katika hii aya asema وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها وبطلان مذهب المعتزلة asema شيخ سعد هي آية ni قوة kubwa na ni hoja ya wazi kwa madhehebu ya ambao wao husema ya kwamba anna alqur'ana kalamullah Qur'ani ni nini maneno ya Allah hoja yako ni ipi wa in ahadun minal mushrikina istajaraka faajirhu hatta yasma kalamullah kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameita Qur'an ni nini kalamullah hoja kubwa sana kwa ahlu sunnati wal jamaa akasema shekhe ghairu makhluq shekh Saadi rahimahullah sio iliyoumbwa Qur'ani haikuumbwa li'annahu ta'ala huwa almutakallimu bihi kwa sababu Allah yeye mwenyewe ndo amezungumza haya maneno ambayo tunayosoma katika Qur'an qaf wal Qur'an al-Majid bal ajib anja haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe ndiye aliyeyatamka wa adhafahu ila nafsihi na akayanasibisha na nafsi yake hatta yasmaa kalama Allah ameyanasibisha kwamba ni maneno yake idhafa tasifa ila mausufiha kuinasibisha sifa kwa yule mwenye kusifiwa na hiyo sifa kwamba sifa ya kuzungumza haya maneno ni ya nani ni ya Allah jalla jalalu kisha Allah subhanahu wa ta'ala e, akaendelea Sheikh Sadi akisema wa butlan madhhabi almu'tazila hii aya pia inabatilisha madhehebu ya mu'tazila mu'tazila pia wao wanaitakidi ya kwamba Qur'ani ni makhluq mu'tazila mu'tazila ni firqa dhala katika zile firaq za aqida pia kuna wengine wanaitwa maibadhiya ibadhiyun pia waitakidi ya kwamba Qur'ani ni nini ni makhluq lakini kauli yao hiyo ni batil bal naqulu lahum anna alqur'ana huwa kalamu Allah tutawaambia kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah hoja yako ni ipi wa in ahadu min almushrikeen istajaraka faajirhu hatta yasma' kalam Allah na hoja nyingine ambazo zimekuja ndani ya nini ndani ya ya Qur'ani tukufu قال العلامه محمد الخليل حراس katika kusherehe kitabu kinaitwa al-aqidatu al-wasitiyya asema anna al-Qur'an al-Arabi kalamullah ya kwamba hii Qur'an iliyoandikwa kwa lugha ya Kiarabu ni maneno ya Allah munazzalun tena yameteremka yameteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala suratun anzalnaha hiyo ni Qur'an ambayo inazungumzia suratun nur Mwenyezi Mungu anasema nini? Anzalnaha, kitu ambacho kinashuka chatoka wapi? Chatoka juu kuja chini, kwa ni munazzal, imeteremshwa na Allah jalla jalal, wala si maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingekuwa ni yake Allah asingeabir, asingeleta taabiri kwa kuteremka kule kuleta tabiri ya kwamba anzalnaha dalla على ان alqur'ana munazzalu min عند الله جل وعلا ya kwamba Qur'ani imeteremka kutoka kwa Allah jalla wa ala wala si ya mtume Muhammad sallam kama vile walivyokuwa wakidai nani makuraishi wakisema haya ni maneno yake kuna mtu amfundisha yuallimuhum albashar lakini si kweli kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe asema tume tumeyateremsha. Kwa hiyo Sheikh asema munazzal ni maneno ya Allah ambayo yameteremshwa, ghairu makhluqin, wala hayajaumbwa. Minhu badaa, kwake yeye Allah ndio ilianza haya maneno, wa ilayhi yaud, na kwake itarejea hii Qur'an. Akhiru zaman alquran sayaudu ila Allah azza wa jalla, si Qur'ani tuliyoko nayo itarejea kwa Allah jalla wa ala wallahu takallama bihi ala alhaqiqa Allah ametamka hii Qur'ani kwa uhakika wala si maneno ya mtu mwingine ni Allah peke yake ndo alotamka hii Qur'ani fahuwa kalamuhu haqiqa la kalam ghairi hayo ni maneno yake kwa uhakika wala si maneno ya mtu mwingine kama tulivyosema kuna wale ambao firaqu dhalla ambao wanaitakidi ya kwamba Qur'ani ni makhluq na hiyo kauli uelewe ya kwamba ni kaul batil ukimwona mtu kama huyo basi lazima umwambie hayo maneno yako si ya kweli maneno ya kweli ni kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na wala si maneno ambayo yameumbwa ya wa annahu lam yazal wala yazal wala yazal ya kwamba Qur'ani itaendelea kuwepo na inaendelea kuwepo mausufan biannahu yaf'alu ma yurid na kwamba Allah tabaraka wa taala yupo na ataendelea kuwepo na kwamba yeye amesifika ya kwamba yaf'alu ma yurid anafanya analolitaka Allah jalla wa ala amesifika ya kwamba anafanya analolitaka wayatakallamu bima shaa na azungumza analolitaka Allah jalla wa ala mpaka leo Allah ana sifa ya kuzungumza na anazungumza analotaka huko aliko azungumza na malaika wake na pia tumesema kila usiku Allah ateremka azungumza na waja wake nani aniomba nimpatie nani ana haja fulani nimkidhi Allah kila siku katika huu usiku hii mbingu ya kwanza fi thuluthi laili katika ile thuluthi ya mwisho ya usiku Allah anateremka yafalu ma yurid wa yatakallamu bima sha afanya analotaka na anazungumza analotaka wa yahkumu ala ibadihi anawahukumu waja wake biahkamihi alqadariya kwa zile hukumu zake za kikadar anawahukumu waja wake kwa zile hukumu zake za kikadar amekuhukumia kadha litatokea hilo kama amekuhukumia maradhi amekuhukumia kuwa maskini kuwa tajiri yote hayo yatatendeka kwa sababu Allah peke yake ndiye anayafanya haya wa ahkamihi shar'iyya na yale zile ahkamu zake za kisheria katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ahkamihi jazaiyya na zile hukumu zake za kimalipo eh, yale malipo ambayo atakayokwenda kukulipa yote haya ayafanya Allah tabaraka wa taala fahuwa alhakimu almaliku yeye ndiyo hakimu ndiyo mfalme Allah tabaraka wa taala man siwahu mamlukun na yule asiyekuwa Allah ni mwenye kumilikiwa Allah ndiyo malik na wewe ni mwenye kumilikiwa sisi sote tunamilikiwa na nani Allah tabaraka wa taala wote mali zetu sisi familia zetu kila kitu katika huli mwangu ni milkun li lillahi tabaraka wa taala walillahi ma fi samawati wa ma fil ard vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi ni wa Allah tabaraka wa taala kwa hiyo sisi sote ni mamlukun tumemilikiwa na Allah mahkumun mahkumuna alayhi sisi ni watu ambao tunahukumiwa na Allah. Ndio maana tunaambiwa kwamba hakuna mtu atakayeweza kuleta sheria yake akajihukumu katika mambo isipokuwa utajihukumu kwa kupitia nani? Kwa kupitia Allah tabaraka wa taala. Yeye ndiye ambaye anakuhukumu, fanya hivi, usifanye hivi, wewe umekosea, wewe umepata. Allah tabaraka wa, wa taala fala khuruja lilibadi an milkihi wala an hukmihi, waja hawatakikani watoke katika nini katika milki ya Allah wala hukumu ya Allah tabaraka wa taala kuna masala mengine hapa ulama wasema katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa wayu'minuna bima jaa bihi alkitabu watawatarat bihi sunna anna almu'minina yarawna rabbahum ta'ala jahratan katika akida ya sunnati wal Jamaa ni kwamba kumepokewa dalili kutoka katika Qur'ani al-Karim na vile vile zimekuja dalili katika sunna dalili nyingi sana zinazothibitisha nini annal mu'minina ya kwamba waumini yarauna rabbahum ta'ala jaharatan watamuona Mola wao mtukufu wazi wazi siku ya kiyama tukijaliwa insha Allah Allah atujalie kwenda kuingia huko janna tutakwenda kumuona Allah tabaraka wa taala Allahumma ja'alna mimman yara wajhaka alkarim tutakwenda kumuona Allah tabaraka wa taala jaharatan wazi wazi wamuona Mola wako yule pale kisha wa anna na'ima ru'yatihi wal fawza biridwanihi akbaru an-na'im wal ladha ya kwamba neema ya kumuona Allah tabaraka wa taala na kufaulu kwa kupata radhi zake Allah jalla wa ala hiyo ndio neema kubwa sana na ladha kubwa wa waumi siku ya kiyama hakuna ladha utakayosikia siku ya kiyama kuliko kumuona nani Allah tabaraka wa taala kila siku ulikuwa ukisikia Allah Allah Allah leo hii uko mbele yake wamuona Allah tujalie tuende tukamuone na katika hapa kuna vile vile maelezo Qur'ani imethibitisha ya kwamba waumin watakwenda kumuona Mola wao siku ya kiyama yaqulu jalla wa ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira nyuso siku hiyo zitakuwa zenye kumeremeta zenye kung'ara ya kwanza hii aya imekuja kwa e, harfu adad ba nadhira kisha ya pili imekuja kwa harfu dha nadhira ya kwanza inaonyesha kwamba nyuso zitakuwa zimeng'ara siku ya kiyama nadhira wujuhu yawmaidin nadhira ila rabbiha nadhira imetokana na neno nadhara yamdhur kwa hiyo tutakwenda kumuona Mola wetu siku ya kiyama kulingamana na hii aya yaqulu al-allama Khalil Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala fi sharh al-aqidah al-wasitiyah hadhihi al-ayat hii na nyinginezo tuthbitu ruyat al-mu'minina lillahi yawm al-qiyama fil janna zinathibitisha kwamba waumini watakwenda kumuona Mola wao siku ya kiyama katika aya nyingine ambayo Allah anathibitisha hilo asema ala al-araiki yandurun wao umin watakuwa ala al-asirra juu ya vitanda vyao watakuwa juu ya vitanda vyao yamdhuruna ila rabbihim wakimuangalia Mola wao wa ila ma a'adda lahum min khairat na katika vile ambavyo Allah amewaandalia katika vitu vya nini vya khair kwa hiyo tutakwenda kumuona Allah kwa dalili hizi zote zinaonyesha kwamba almu'minina sayarauna rabbahum jaharatan, watamuona Mola wao wazi wazi, wala hakuna kizuizi. Waqala aidan, akasema tena Allah jalla wa ala, lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada, kwa wale ambao wamefanya wema watapata alhusna janna takwenda kupata janna ya Allah tabaraka wa taala kisha wa ziada ziada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadith e, ambayo amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu faqad sahha 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam tafsira ziyada imesihi kufasiri ziyada lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada imesihi kufasiri neno ziyada amesemaje mtume sallallahu alaihi wasallama binadhar ila wajhi llahi azza wa jalla kwa kumwangalia Mola mtukufu ziada bimaana nini lilladhina ahsanu alhusna husna ni janna wa ziada ziada ni nini annadharu ila wajhi llahi alkarim ni kule kuangalia uso wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtukufu kisha nyingine Allah asema kalla innahum an rabbihim yawma idhin la si hivyo ni kwamba wao siku ya kiyama makufar washirikina an rabbihim kutokamana na Mola wao yauma idhin la mahjubun watazuiwa kumwona Mola wao hii aya pia yathibitisha kwamba wale ambao ni waumini watamuona lakini kufar na washirikina na wale ambao wapinga ya kwamba hatuwezi kwenda kumuona Mola wetu hao wote mahjubuna an ru'yati rabbihim yawm alqiyama watakuwa wao wamezuiwa kumuona Mola wao siku ya kiyama kuna firqa ambazo zinapinga hili eh yunkiru hadha kalmu'tazila walibadhiya wa ghayrihim min al adh kuna mu'tazila kuna ibadhiya na wengineo wapinga kwamba haiwezekani kwenda kumuona Mola siku ya kiyama wapinga hilo lakini ahlusunna wanaamini ya kwamba tutakwenda kumuona Mola wetu ayanan jahara wazi wazi wamuona Allah tabaraka wa taala Allah tujalie katika hilo ndio utaona Sheikh Abdallah Al-Farisi rahimahullahu taala katika tafsiri yake wakati alikuwa akifasiri hii aya yeye kwanza alikuwa ni muibadi kwanza watu ambao wameenea sana katika nchi ya Oman, alikuwa ni muibadi huko Zanzibar, ndipo akaja Kenya. Sasa alikuwa yeye ajua zile itikadi za kibadhia Wakati anaposoma hii aya au akifasiri hii aya, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, akasema hapa wamekusudiwa maibadhi limadha liannahum yunkiruna ru'yat Allah yawmal qiyama kasema hii aya imekusudiwa maibadi ya kwamba wao watazuiliwa kumuona Allah siku ya kiyama kwa nini kwa sababu wao wanapinga ya kwamba haiwezekani kumuona Mola hivi waziwazi wanapinga hilo kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo waislamu wanatakiwa wayafahamu waya na waitakidi kwa sababu dalili ziko nyingi za kuthibitisha mambo kama haya insha Allah tabaraka wa taala tutakomea hapa na kesho tutaweza kuendelea na nukat nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم ونتوب إليك